Musico helpas ce lernado de matematico. Infanoi e pli bone successas en la lernado de matematico, se la instruado estas combinita cun musico. Tion montras analizo de prescau quinde chiaro ida esplorado. Timo e pri la faco estas forigatai, cae la gelernanto i motivijas pli bone iam pli frua studajo in Montris, che musiche talentita e gelernantoi, ofte estas ancau bonai en matematico. Ciutamen la musica instruado, ancau havas rectan influon alla matematicae capabloi, tio restis gis nun mal clara. Por el trovi pli pritio, softvara technicistino de la Universitato de Antalio en Turquio, trasercis datum bancoin, pri esplor laborajoi tiu temo. Sia meta-analiso nun aperis en faca giornalo. Tiu amplexas quindec quin studajoin, kiwi estis monscale publicigitai inter la jaroi 1975 cae du mil dudec du, cunen tute circau septec hoc mil infanoi cae iunae plen cresculoi. La esploristino distinguis inter la normala musica instruado, la lernado de instrumento, cae recte en la matematica instruado integritai musicae elementoi, kiel exemple la ritma manfrappado c'è la lernado de basa multiplicado. C'è regula i testo e pri matematico evidentigis che la applico de musico, ciù en apartai instruhoroi, au ciel parto de parto della matematica instruado, povis cunligigi ligigi cun pribonigio en matematico, post iom da tempo la integrita instruado ce tio havis la plei fortan effecton. Circa septec tri procentoi de la gelernantoi estis pli bonai en matematico, olge iunuloi, ciui ne ricevis accelan musican instruadon. Proximume sestec nau procentoi de la gelernantoi, ciui lernis instrumenton, cae quindec hoc procentoi de la gelernantoi ciui ricevis apartan musican instruadon, pribonigis pli forte, ol tiui, ciui ne ricevis musican accelan instruadon. Limigio de la meta-analiso estas la relative malgranda nombro da studagioi ciui estis disponeblei. Tial ne eblis consideri la efficoin de factoroi kiel sexo, socioeconomia fono, cae dauro de la musica instruado. Integri musicon, recte en la matematican instruadon, pobus esti a parte effice, char la gelernanto tiel havas la eblezzon, starigi cun ligoin inter matematico cae musico, diras la studaggio crome tiu formo offertas e blezoin, esplori matematicon, interpreti cae comprenigin. Se la instruado estas pli gioiga, o la cutima matematica instruado, tiam ancao malapera stimoi pri la faco. Se instruistoi pri matematico cae musico, Pobus esti curagigatai cune plani la instruadon. Tio povus contribui al forigo de timo pri matematico cae samtempe plibonigi la productivon, diras la sciencistino. Matematico cae musico lau sci havas multain comunain traitoin, kiel exemple simetrion cae la uson de simboloi ambau facoi crome postulas abstractan pensadon.